contra o virusai vestagioi. Uno e la paradoxe positivae resultoi de epidemioi cae aliae sanitarae catastrofoi estas tio che sciencistoi intensigas sian clopodoin cae productas gravain el trovoin por la homaro. Pro la aidosa epidemio, exemple, oni trovis plurain contra o virusain medicamentoin qui favoras ancao pacientoin suferantain de aliai malsanoi. In la monato iunio 2012, la agenteo FAPESP, fondajo por subteno al sciencei esploroi en la stato São Paulo, en Brasilo, informis che esploristoi en la loca entrepreno Nanox elvolvis tolajon kiu povas malaktivigi la kronviruson. En laboratoriaj testoj tiu materialo forigis naudek nau punkto nau procentojn el la kvanto da virusoi surgia surfazzo, post du minutoi. La tolajo havas sur sia surfaco mikropartikloin el argento, cae la tuta esploro ocasis en conlaboro con la Universitato de San Paolo, con Hispana Universitato, cae con faca Centro pri funcciae materialoi. La tolajo consistas el mixajo de poliestero cae cotono, cae en havas du tipoin de argentae microparticloi, enmetitae per mergo, sequigo, cae fixado. La afero tamen ne estas tute nova. Nanox iam liveris tiu in particloin al texajo industrioi cun la celo forigi bacterioin cae fungoin el tolajoi. Post la alveno de la nova cronviruso en Brasilon, oni ec havis la ideon analisi ciu ili povas malactivigi ancau tion viruson, char Scienziai esplorui iam antaue montris gian efficetson contra aliei virusoi. Por plenumi la esploron, oni besonis la cunlaboron de sciencistoi el la universitato, kiwi isolis cae cultivis en laboratorio la novan cronviruson, prenitan el la du unuei pacientoi infectitei en Brasilo pezoi da tolajo cun kai sen argentae microparticloi estis metitei en tubon quie trovigis grandai quantoi da virusoi en vivantai celoi. Oni ripetis du foie la experimenton fare de malsamai controllantoi, lao la tiel nomata blinda tecnico. Per examenado della genetica materialo della viruso, oni constatis che pezzoi della la tolajo cun argentae micropartikloi sur gia surfaco malactivigis naudec nau puncto nau procentoin el laeroi della de cronviruso post du minutoi. Oni analisis la materialon ancao relate la eblitzon che di povus causi haut damagion. Nun tempe, la sciencistoi analizas la dauron de efficetso de la contraovirusa tolajo. Relate al dia efficetso contra o bacterioi cae fungoi, oni iam scias che gi ancora efficas post tridec lavo proceduroi. Supposeble la samo ocasas relate la viruson. Laula la studoi, tivi microparticloi povas esti applicatai al iu aina tolajo el naturei cae artefaritei fibroi. Oni testas anca la ebletson al meti ilin al aliei surfatsoi, kiel plastajoi, protectae mascoi, cae infan ludiloi. La nova tecnico probable multe helpos en la preventado de novaj kazoj de COVID-19.